Ալիսա Բաղդասարյան Տունդարցի ճանապարհին։ Երևանում տպագրված գիրքը բռնել է Տունդարցի ճանապարհը։ Եթե Ալիսա Բաղդասարյանի նախորդ պատերազմից հետո գրքում տարածության ու ժամանակի խրոնոտոպն Արցախյան 44-օրյա պատերազմներ Պատերազմից հետոյի գեղարվեստական հնարքի կիրառումը հենց այդ պատերազմի ուղակի նկարագրությամբ, ապա նոր ժողովածուն պատերազմից հետո տուն դարձող մարդու արճակատումն է իր նոր ճակատագրի հետ։ Պարզվում է, որ այդ տունն ավերված է, վարված կամ ընդհանրապես արդեն չկա հայրենիքի այն մասը, որտեղ քո տունն էր։ Վախերի ստվերներով է պատված ժամանակը։ Պատերազմից հետոյի ժամանակն այս նոր գրքում կազմականդվում է սկզբնավորում տունդարձի ճանապարհը։ Հայրենի տուն վերադառնալու պատմությունները բոլոր ժամանակների հեղինակների սիրելի թեմաներն են։ Հոմերոսից մինչև մեր օրեր։ Նմանատիպ տեքստերում միշտ էլ հուզական ներուժ կա, քանզի նմանատիպ պատումներն ամենևին միատար չեն։ Անհիշելի ժամանակներից, երբ մարդն արտաքսվել էր դրախտից, առաջին տուն նա ապրում է հյուրանոցային փոփոխվող վիճակում, ձգտում է վերադառնալ հայրենի տուն։ Ամերիկացի գրող Թոմաս Վուլֆը նկատում է, որ մենք երբեք չենք կարողանում վերադառնալ տուն։ Գրում է Ալիսա Բաղդասարյանի Տունդարձի ճանապարհին նորատիպ գրքի խմբագիր, բանաստեղծ, փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր Սլավի Ավիկարությունյանը, Շատ հեղինակներ ու գրականագետներ երևի չեն էլ մտածել, որ Տունդարձի ճանապարհը կարող է բռնել նաև Տունդարձի մասին գրված գիրքը։ Ալիսա Բաղդասարյանի Տունդարձի ճանապարհին գիրքն ամենաուղիղ իմաստով բռնել է Տունդարձի ճանապարհը, թե երբ այն կհասնի տուն կամ մեղաք եստեր կհասնի արդյոք գրահել անգամ չենք կարող։ Իսկ Ալիսա Բաղդասարյանը տանն է եւ նրան հյուրընկալել ենք մեր տաղավարում։ Բարև ձեզ Ալիսա։ Բարի օր։ Շնորհակալ եմ նորից մեր տաղավարում եք, նորից սիրով եք ընդունել մեր հրավերը եւ դուք գիտեք, որ մեր տաղավարում ավանդույթ է բացվող ծրարները սկսում ենք բացելով մի ծրար, որը մեր հյուր հեղինակի ստեղծագործություններից է, հեղինակային կամ սիրած գործերից որևէ դասականի ու կնդրում ենք ձեզ։ Շնորհակալություն։ Որ ծրարն եք բացում մեզ համար։ Ցանկալի է, որ իմ ստեղծագործություններից երևի թե։ Սիրով, սիրով մենք կլսենք։ Սա իմ Արցախն է։ Այլևս ոչ այն չափերով, որ եղել է 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից առաջ, եւ ոչ այն չափերով, որ կլինի 44-օրյա պատերազմից տարիներ հետո երկրի սապագան եղբորանունը կրող տղայի մատնաչապ բռունցքի մեջ է։ Շնորհակալություն, այնքան դրամաբանական օրինաչափ է, որ այս բանաստեղծությունը նվիրված է մեր սրտի սեր, մեր մաշկի ջերմություն, մեր հոգու լար Արցախին, Արցախը, մեր Արցախը եւ այն Արցախը, որն այսօր զրկված է ընդունել Երևանում տպագրված ձեր գիրքը, կյանքի ճանապարհը փակ է եւ փակ է նաեւ գիր ու գրականության արժեվ գիրքը տպագրվել է, ունենք տպագրված գիրք եւ այն չի հասել ոչ ձեզ որպես հեղինակի, ոչ մեզ որպես ընթերցողի։ Որ գրքի մասին է խոսքը։ Այո, ցավոք սրտի Տունդարձի ճանապարհ վերնագրով գիրքս մնաց Տունդարձի ճանապարհին, ինչպես հազարավոր արցախցիներ, որոնք իրենց տուն ու տեղը թողած հիմա գտնվում են այլ տեղերում եւ կարոտով, աղոթքով սպասում են, որ վերջապես այդ կյանքի ճանապարհը կբացվի եւ իրենք կվերադառնան հետո։ Գիրքս անակնկալի ձևաչափով կարծես թե ժամանակի ընթացքում այնպիսի մի համընկմամբ եղավ եւ այնպիսի մի ժամանակահատվածում, որ իսկապես գուցե ճակատագրական ինչ-որ բան կա այս ամենի մեջ, որովհետեւ թե հայի հետ կապված կարծես բոլոր ժամանակներում էլ ճակատագրի գործոնը արկա է։ Գիրքս մի քանի ամիս առաջ արդեն պատրաստ էր, բայց չգիտեմ ինչի պահեցի եւ վերջին ամսում որոշեցի հանձնել տպարանին եւ դեկտեմբերի սկզբին հանձնելով Արմավ հրատարակչությանը ընդամենը մի 17 օր հետո Արմեն Ավանեսյանը մեր գրականագետը հայտարարեց, որ լիքը արդեն լույս է տեսել։ Բայց ցավոք սրտի այդ ժամանակ արդեն փակ էր մեր Տունդարձի ճանապարհը եւ Տունդարձի ճանապարհը վերնագրով գիրքս մնաց բանտված, բանտված, այո։ Եվ սպասումների մեջ Կարծում եմ այդ բանաստեղծությունը, այդ ծրարը, որ բացեցիք Տունդարձիկ ճանապարհ գրքից է, Այո, այս բանաստեղծությունը այդ գրքից է, գրքի վերնագիրը գրքի խմբագրի բանաստեղծ Սլավիա Վիկարությունյանի գաղափարներ։ Դրան նախորդող գիրքը պատերազմից հետո խորագիրներ կրում, որը եւս նրա գաղափարներ եւ այդ գրքի մեջ տեղ էին գտել այն բոլոր իրողությունները, տարապանքը, ցավը, զգացումները, զգացողությունները, որոնք եղան պատերազմի ընթացքում։ Այդ իսկ պատճառով որոշեցինք դնել պատերազմից հետո։ Այս մեկ դեպքում այս գրքում մենք որոշեցինք այդպես վերնագրել գիրքը, որովհետև իսկապես տունդարձի ճանապարից հետո եւ տունդարձի ճանապարհին այնպիսի զգացողություններ ու զգացմունքներ եղան, այնպիսի ապրումներ եւ այնպիսի իրողություններ, որ ցավալի էին, ավելի ցավալի եւ դժբախտաբար, իսկապես ավելի ցավալի, քան պատերազմական օրերին էր, որովհետեւ հիմա ապրելը Արցախում եւ այդ իրողություններից Արցախյան 44-օրյա պատերազմից հետո շատ ավելի դժվար է։ Թվում է հիմա ապրելը ավելի դժվար է, քան մեռները բայց բնականաբար Արցախցին գերադասում է ապրել եւ ապրել իր հողում Արցախում։ Այդ է պատճառը, որ մենք չենք դադարում պայքարել եւ մնում ենք մեր հողում, կարճած մեր հողին, որը սրբացված է մեր զոհերի այրամբ։ Հայ բանաստեղծությունը ամեն ինչից առաջ եւ ամեն ինչից շատ հայրենակարոտ է, հայրենական չէ, հայրենաբաղձ է, հայրենասեր է, հայրենատեր է։ Արդյոք միայն այս սահմանների համար է տունդարձի ճանապարհը այս սահմաններով է ամփոփվում թե բանաստեղծությունները այլ հասցեներել ունեն սեր կլինի կարոտ կլինի առորյա կլինի արտնին կենցաղային ինչ որ իրավիճակ կլինի որովհետև բանաստեղծությունն այն է ինչ որ կյանքն է բայց մենք ձեր ասած ճակատագրին հենվելով, հենարան ունենալով հայի ճակատագիրը մեր ամեն բառը, մեր ամեն տողը, մեր ամեն զգացումը, զգացմունքը ձոնում ենք հայրենիքին, նվիրում ենք հայրենիքին, միայն հայրենիքին է նվիրված տունդարձի ճանապարհը, թե նաև այն ամենին, ինչ աղերս ունի հայրենիքի հետ։ Այո, գիրքը մի քանի պայմանական մասերի է բաժանված, առանձնացված չեն, խորագրեր չունեն առանձին, բայց շարքային առումով առանձնացրել ենք, որովհետև սկսել միանգամից այդ ցավից, տարապանքից հնարավոր չէր եւ ճիշտ չէր։ Այդ իսկ պատճառով սկսեցինք սիրով, սերը թերևս ամենակարևորն է եւ սա եւս խորհրդանշական է, որովհետեւ առանց սիրո հնարավոր չէ ոչինչ, եւ հենց այդ սերն է մեր հայրենիքի թեկուս հայրենիքի նկատմամբ, որ մեզ պահում է մեր հողում այսքան բռնությունից հետո սիրով սկսվում է սիրո մասին եւ այդ սերը տարբեր երևույթների, իրողությունների, անձանց կյանքի նկատմամբ է եւ այնուհետեւ շարունակվում է հայրենիքի գաղափարաբանությունը, իսկ դրան հաջորդում է մտքեր, որոնք առօրյա արտնի իրողություններ են նկարագրում, բայց թերևս Արցախում ապրելով արտնին եւս այդ իրողություններն են ընդգծում, որովհետեւ Արցախում կարծես ամեն անգամ, ամեն պահի մենք սպասում ենք ինչ որ վատ լուրերի։ Հերո չգնանք, երբ քայլում ենք փողոցներով, երբ տեսնում ենք մեր անդամահատված վիրավորված ջահելներին, երբ տեսնում ենք մեր որփացած կանանց, մեր որփ երեխաներին, մայրերին, նրանց թախիցը ժամանակի ընթացքում չի կարող որևէ բանով փոխվել, այդ թախիցը մնում է, տարապանքը մնում է եւ այդ տարապանքը չտեսնել հնարավոր չէ։ Եվ բնական է այն պայքարը, այն անորոշությունը, որի մեջ մենք հայտնվել ենք այսօր, որի մեջ հայտնվել են մեր երեխաները, սա հնարավոր չէ իմիջայլոց լինել, այդ իսկ պատճառով այս ամեն ինչը ընդգծված երևում է եւ չի կարող չերևալ մեր յուրաքանչյուր տողում, մեր յուրաքանչյուր խոսքում, մեր ապրումներում, մեր զգացումներում։ Արցախի թեմի առաջնորդը ասում է տնտեսական, հոգեբանական, ֆիզիկական terrorin զուգահեռ Արցախում ունենք նաեւ հոգեվոր terror կարևոր եւ նաեւ ձեր բարագայում գուցե ավելացնենք, որ ունենք խոսքի, խոսքի ազատության, գրի գրականության տերոր, որովհետեւ այս պայքարը կարծես հենց հայ խոսքին է ուղված, որը սուրբ գրային նշանակություն ունի, սուգրային խորուրդ ունի, մի լեզվի, որ Աստվածատուր է, Աստվածապարգև է։ Եվ այս խոսքը այսօր իսկապես բանտված է, այս խոսքը խոսքի տերորի հետևանքով սահմանից այն կողմ է, չնայած այս կողմ էլ հայկական բնիկ միջավայր է, բայց կարոտ է իր գրականությանը, որը կտեղափոխվի այստեղ եւ կտարածվի հայցի խոսքը, արքենի խոսքը։ Այո, ի վերջո բանը եղել է ի սկզբանե եւ այդ բանով ենք ապրում, որովհետեւ եթե անգամ մեր հարևան, այսպես թշնամին, հարևան չասենք, որովհետեւ իսկապես թշնամի է, թշնամին ձգտում է մեզ կոտրել բոլոր կողմերով, այնուամենայնիվ մեր ոգին չի կոտրվում որովհետև այո, ամեն ինչ կարելի է փականքի տակ դնել, կարելի է լինել քո սեփական տանը փականքների մեջ, կապանքների մեջ, բայց միևնույնն է, մենք մեր ոգին չենք կոտրում եւ մեր ոգին իր ինքնատիպությամբ կա եւ ամենակարևորը երևի թե ոգին է, այո, մենք ասում ենք, որ գործն է կարևոր, խոսքը այնքան էլ կարևոր չէ, բայց ժամանակները ցույց են տալիս, որ ժողովուրդը ունի նաեւ այդ խոսքի կարիքը։ Ոգու անկոտրումությունը պետք է այդ խոսքից լինի, որովհետև անկախ ամեն ինչից, եթե մենք կոտրվենք, մենք ոգով պիտի առաջինը կոտրվենք։ Անկախ ամեն ինչից յուրաքանչյուր գործ սկսում է խոսքից Այո, եւ գործը պիտի լինի անշուշտ։ Գործը պիտի լինի ընդգծված, հիմնավոր, բայց խոսքը եւս պետք է։ Եվ այդ խոսքը իր արժևորմամբ պետք է։ Պատահական հենց այնպես բարեր պետք չեն իհարկե։ Հիմա անհրաժեշտ են այն բարերը, որոնք Արցախցուն կողքեվորեն, որ Արցախցուն այո կհամոզեն, կհաստատեն այն իրողությունը, որ ինքը ճիշտ է, որ ինքը պիտի մնա իր հողում, որ ինքը պիտի պայքարի իր հողում, որ պիտի ստեղծի իր հողում եւ ինչեւ վերջ ձգտի իր ինքնորոշմանը որովհետև արցախցին ապրելու, արարելու, իր հողում լինելու իրավունքն ունի։ Այս յուրաքանչյուր տարեմուտ մենք փորձում ենք նշանավորել ինչ որ կերպ մշակույթի մարդիկ սորաբար ցուցահանդեսներ են կազմակերպում, ցուցադրություններ են անում թատրոնում կամ կինոյի համար, շնորհանդեսներ են կազմակերպում եւ ընդարձի ճանապարհին գիրքը թերևս ենթադրում էր, որ Տարեմուտյան մի շնորհանդեսով պետք է մուտք գործեր Արցախ, գար հասներ Արցախ եւ գրական մի փոքր թեկուս միջավայրում մի թեկուս ընդրանի կազմով, ովքեր սիրում են գրականությունը, նրանց համար կազմակերպել մի գեղեցիկ շնորհանդես, մի գեղեցիկ տոնահանդես գրքի։ Ցավոք դա չկա, բայց մեր տարեմուտի խոհերը չեն սահմանափակվում ճանապարհի փակվելուն զուգահեռ։ Մենք կարողանում ենք գոնե ազատ մտածել, զգալ, խոսել, գործել նաև ինչու ոչ այնպես չէ որ ճանապարհը փակվեց, ճանապարհը կբացվի իհարկե, թող որ ոչ այսօր, վաղը հաստատ, եթե ոչ վաղը, վաղը չեմ հույս օրը հաստատ։ Գիրքը կգա, կհասնի, շնորհանդես կլինի բնականաբար, բայց տարեմուտի խոհերը այս պահին ինչով են փոխարինվում։ Այո, նման նպատակներ կային, բայց իրողությունը այլ ճանապարհ ուղղորդեց։ Համենայն դեպս մենք ուժեղ ենք, մենք կդիմանանք եւ սրան։ Ճանապարհները բնականաբար կբացվեն, չեն կարող փակ մնալ հավերժ, որովհետեւ հավերժական ոչինչ չկա, ամեն ինչ պայմանականորեն ժամանակավոր է։ Բնական է, որ ճանապարհները կբացվեն, իմ գիրքն էլ ինչպես շատ-շատ երեխաներ, որ իրենց ընտանիքներից, իրենց ծնողներից հեռու են եւ կարոտով անհամբեր սպասում են իրենց տուն վերադառնալուն, իրենց ծնողներին նույն կերպ կլինի։ Գրքի շնորհիվ հանդեսները կլինեն յուրախություն մեզ իսկապես արցախցին ապրում է եւ ապրում է թեկուզային իրողությամբ որ այո նա արարում է ստեղծում է իր հողում եւ դրա ապացույցը հատկապես գիր գրականություն սիրողների համար երևելի է որովհետեւ գրքի շնորհանդեսները հատկապես արցախյան պատերազմից 44 օրյա պատերազմից հետո ահագին շատ են եւ սա ոգեվորիչ է որովհետեւ արցախցին չի լռում։ Գրում եք նոր ստեղծագործություններ այս օրերի կյանքի ճանապարհը փակվելուց հետո։ Կան նոր գործեր։ Դեռևս ոչ, դեռևս խմորվում են, այո, որովհետև ժամանակ է պետք եւ ժամանակը ժամանակը ինքը կկողնորոշի, թե երբ կծնվեն այդ տողերը։ Եվ ընդհանրապես ինձ մոտ այսպիսի մի սովորություն կա, եթե ես գիրքը պատրաստում եմ արդեն եւ այն մինչեւ լույս չի տեսնում, մինչեւ իմ ձեռքում չի հայտնվում, կարծես մի բան մնում է այդպես։ Եվ այդ դաթարը, այո, փուլ է նախորդ եւ հաջորդ իրողությունների, որոնք ավելի նոր նոր ձևաչափով պիտի լինեն։ Այնպես որ հիմա այդ դաթարն է եւ միջև գիրքը իմ ձեռքին ես չշոշափեմ, երևի թե այդ դաթարը դեռ կարողանաք վերածել տողերի այդ ապրումները, այդ ստացումները։ Դա ստված գիրքը շուտ հասնի եւ շուտ գրվեն նաեւ ձեր մտածումների մեջ արդեն տողերը եւ մեր զրույցը գուցե եզրափակենք մաղթանքով, գուցե եզրափակենք տարեմուտի խոսքով եւ բնականաբար նորից անդրադառնանք ձեր ստեղծագործություններին, որպեսի միջև գիրքը հասնելը մեր ունկնդիրը վարձատրված իրեն զգա ինչ որ կերպ, որ ի վերջո նաեւ կարողացավ հաղորդակցվել այն խոսքին, որը բանտված է։ Նորից կրկնենք, նորից դերևս այդպես ասենք Բնականաբար իմ եւ բոլոր արցախցիների հայերի ցանկությունն ու մաղթանքը մեր հողը ազատագրված, մեր վիճակը, կարգավիճակը ինքնորոշված, խաղաղ կապույտ երկինք, որ անհրաժեշտ է, որ մեր երեխաները կարողանան ժառանգել ազատ, անկախ, ինքնիշխան, ինքնորոշված Արցախ որովհետև այն, որ մենք իսկապես չէինք ուզում, որ մեր երեխաները տեսնեին, իրականում նրանք էլ տեսան։ Աստծո կամոք նրանց երեխաները նման խնդիրներ, նման ցավ տարապանք չտեսնեն։ Այդ իսկ պատճառով իմ երազանքը եւ բոլորիս երազանքը թերևս ազատ անկախ Արցախ ունենալն է։ Այդ Արցախը հավատում եմ կունենանք կունենանք եւ ավելի ուժեղ կլինենք, որովհետեւ ցավը տարապանքը ժամանակը ցույց տվեց, որ մեզ չի կոտրում ընդհակառակը, մենք ավելի ենք ուժեղանում։ Իմ ստեղծագործություններից բնականաբար կընթերցեմ մեծ սիրով եւ այսպես Սերը ճանապարհ է չհասնումի, գտնումի եւ ապրումի։ Սերը վերադարձ է կորուստների, մոռացումների, մանկության։ Սերը կանգառ է կյանքի ափի մեջ զգալու ճանապարհին։ Սերը ճանապարհ է աստղերը մոտիկից դիտելու։ սա սիրո պատվիրանով էլ ավարտենք մեր զրույցը։ Սուրբ Գիրքն ասում է՝ «Սիրեցեք միմյանց» եւ դա ամենամեծ, այդ ամենաառաջին պատվիրանն է։ Այո, անշուշտ ամենակարևորը սերն է, որովհետև իսկապես այսօր աշխարհին մարդկությանը հենց սիրո պակասն է, որ այս իրավիճակում է հայտնվել տալիս, թեկուզ արցախցիներից վերջի վերջո աշխարհ լսիր մեզ, գույր ու խուրմի ձևացիր, որովհետև արցախցին կա, ապրում է եւ սպասում է ձեր արձագանքներին։ Եվ ահա այդ սերը, որի անհրաժեշտությունը թերևս միշտ եղել է, բայց հիմա առավել եւս կարևոր է ցանկանայի մեզ բոլորիս, որովհետև մենք ինքներս պիտի նաև մեր ներսում այդ սերը ունենանք եւ այդ սիրով պիտի փրկվենք։ Սիրենք մեզ, սիրենք աշխարհը։ Շնորհակալ եմ Ալիսա։ Ձեզ եմ շնորհակալություն։ ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա թողարկումը Տաղավարում հյուրընկալվել էր բանաստեղծուհի Ալիսա Բաղդասարյանը, զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Կհանդիպենք